เวลาไปหนึ่งชั่วโมง อ้าว เหลือเวลาอีกสี่ห้านาทีพาสวดอาทิตย์อาทิตตะปริยายสูตร แล้วก็สวดแผ่เมตตาแปลอีกวิธีหนึ่ง อีกแบบอีกแบบหนึ่งลองสวดดู สือมา Thank you. พันนมยังอาทิตะปริยายะสุดตังพนอมาเสงเอกันสมัยยังภะกวากายายังวิหารติขยาสิเส สัตถิงเพโคสหเสนา ตาตราโคภาควาภิกขุวามันเตสิสาบบังภิกขเวอดิตังกินจาภิกขเวสาบบังอดิตังจาคุงภิกขเวอดิตัง รูปาอดิตาจาคุวิญญาณังอดิตังจาคุสัมผัสโสอดิโต ยามปิดังจักขุสัมภัสปัจจยาอุปัจจติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตามปิยาดิตังเกนาดิตังอาดิตังราคะคินา โดสคินา โมหคินาอาดิตังจาติยาจารามรณเวนา โเกหิปาริเดเวหิโดเคหิโดมนัสเซหิอุปายาเซหิโสตังอริตังสัตตาอาริตาโสตวิญญาณังอาริตังโสตสัมผัสโสอริโต ยามปิดังโสตสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวดยิตังสุขังวาดุขังวาอดุขมะสุขังวาตามปิยาดิตังอาดิตัง ราคคินา โดสกินาโมหคินา อาดิตังสาญาชรามรณเมนะ ปายาเสหิอดิดันติวะดามิหานางอาดิตังอาดิตาภานาวิญญาณังอาดิตังภานาสัมผัสโสอาดิโต ยามปีดังคานาสัมภาสปัจจยาอุปัจติเวดยตังสุขังวาดุขังวาอาดุขามาสุขังวาตามปีอาดิตังเกณอาดิตังอาดิตังรากัขินา โดสักขินา โมหักขินาามรเนนะ โสเกหิปริเดเวหิโดเคหิเสหิอานิดันติวดามิยุหานิตา ราชาอิตาโยหาวิญญาณังอานิตังโยหาสัมผัสโตอานิโต ยามปิดังชิวห้าสัมผัสสปัจจยาอุปาจติเวดยีตังสุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตามปีอาดิตังเกนาอาดิตัง อาดิตังราคะกินาโดสักินาโมหะกินา อาดิตังยาติยา นิสันติวาดามิกายโยอดิโต โคทบาอดิตากายวิญญาณังอดิตัง กายสัมผัสโสอดิโต ยัมปิดังกายสัมผัสปัจจยาอุปาชติเวรยิตังสุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวา ติอาดิตังเอนาอาดิตังอาดิตังราคัตินาโดสกินาโมหกินา อาดิตังชาติยาชรามรเนนาโสเกิปาริเทเวหิดุเพหิโดมนาเชหิอุปายาเชหิอาดิตันติวดามีมาโนอาดิโต ธรรมาลิตามาโนวิญญาณังอาลิตังมาโนสัมผัสโซอาลิโตยามปีดังมโนสัมภัสปัจจยาอุปจติเวรยิตังสุขังวาดุขังวาดุขามาสุขังวาตามปีอาริตังเกณาอริตัง อาดิตังราคะกินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังจาติยาชรามรณเนนะโสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโลมนาเสหิเสหิอาดิตันติวดามิ เอวังปัสสังพิทเวสุตวาอริยสาวะโก ยาโคสมิงปินิบินตาติ โรเปสุปินิบินตาติยาโควิญญาเนปินิบินตาตินิบินตาติยามปีดังจักขุสัมผัสสะปัจจยาวปัจจติเวไดยีตังสุขังวาดุขังวาดุขามะสุขังวาตามติมินิบินตติ โสตัสมิงเปนิเบนตเตสัตเดโสเปนิเบนตเตโสตวิญญาณนเปนิเบนตเตโสตสัมภัเสเปนิเบนตเตยัมปิดังโสตสัมภัสสะปัจจยาอุปจติเวไดยีตังสุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตัสมิเปนิเบนตเต ทานัสมิงปินิบินตติทานเทสุปินิบินตติทานาสัมผัสเสปินิบินตติยามปิดังทานาสัมผัสสะปัจจยาอุปาจติเวดยิตังสุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตัสมิงปินิบินดาติ จิวหายะปินิบินดาติราเสสุปินิบินดาติจิวหาวิญญาณปินินดาตจิวหาสัมปัเสปินินดาตยามปิดังจิวหาสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวไดยิตังสุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตัสมิเปนิบินดาเต กายสมิงปินิปินตติโอนาเปสุปินิปินตติ กายวิญญาเอปินิปินตติ กายสัมภัสเสปินิปินตติยัมปิดังกายสัมภัสสะปัจจยาอุปจติเวไดยิตังสุขังวาดุขังวาอดุขมะสุขังวา อาสมิงเปนิบินดาเตธรรมเมสุเปเนิบินดาเตมาโนวิญญาเนปินิบินดาเตเสปินิบินดาเต ตัดสมิงเป็นเบนดาเตอิบินดังวิรัตจเตวรากาวิมุตจเตเวมุตตะสมิงเวมุตตมิติญาณังโหติทีนาจาติวุชิตังพระมจริยังกาตังการณียังนาปรังอิทะตายาติปะจานาเตเต เอดะมาโวจะภะคะวา อัตตมนาเตปิโคภะคะวะโทภาสิตังอภินันดงเอมัจเมนจะปนาวยาการณัสมิงพันยมาเนปิโคสหัสสะอนุปาดายะอาสเวหิจิตานิเวมุจิงโสเตม เอาหกเก้าหกเก้าหกเก้ามาเอามงคลจักรบาลใหญ่ก่อน อันนี้สวดเป็นสังโยกสวดเป็นสังโยกสำเนียงเหมือนภาษาไทยเรา สิริธิติมาติเตโชชยเสเชมาเหติมหาคุณาปริมิตาปุญญาชิการาสสะพันตรายนิวารณสมาทัสสะภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะตวัตเิงสมหาปุริสลักขานานุภาเวนาสีตพยัญจนานุภาเวนะอาทุตรสตมังคลานุภาเว ชาพันนรังสิยานุภาเวนเกตุมาลาเวนะสัสปารมิตานุภาเวนะสัสอุปปารมิตานุภาเวนะสัสปรมัตถปารมิตานุภาเวนะ ปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยัยธรรมา เวนะจตุราเสติสหัสสธรรมขันธานุภาเวนะโลกุตรธรรมานุภาเวนะทังขีกามาคานุภาเวนะอัตสมาปฏิยานุภาเวนะจลพินญา เวนะจตุสัจยานานุภาเวนะทัสสะภลยานานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตา มุติตาอุเปกขานุภ ปริตานุภาเวนรัตนาตยสรนานุภาเวนตุยหังสัพพะโสกุปาทวทุกโทมนาสุปายาสาวินาสันตุสัพปันตรายาปิวินาส สัพพสังกาปามัยหังสมิจันตุทีขายุตามัยหังโหตุสตวัสสชีเวนะิโกโหตุสัพพทาอากาสปาปตวนาภูมิทางธามหาสมุทรอาระก ขกาเทวตาสทาอามเห ขันตุมาถวายพรพระต่อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ตชาจารณสัมสุขโตโลกวิทุอนุตตรโภริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์ กวาจิตวัคขาโตภะกวตาธรรมโอสันติจิโกอาตาลิโกอิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวริตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโน สาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน ญจัตตาริปุริสยุปานิอัตาปุริสปุพลาสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญา ติภาหุงสหัสสมาพิเนมิตาสาวุทานตังเยเมฆลังอุติตาโค เสนามารังตานาทิธรรมาวิเทนายิตวามุนินโทตันเตจสสาภวัตุเตม กาลานิอิกามาพิโยจิตาสาปราติงโครัมปนาลาวกามากามาทัดขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโท เอชะสาภวตุเต ชยมังคาลานีนาลาคีชะคลาชยมังคลานิลงท้ายแบบนี้เขาสลับสวดมคตชยมังคลานิอันนี้ลงท้ายแบบนี้สลับสวดมคตอันนี้เราสวดสังโยก สวดภาษาไทย นาลาคิริงขจาวรังอติมาตาพุตังทาวาคิจากรรมสานิวสุธารุนันตังภูเสกเวทินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมจยมังคลานิโอเค ตคาอาตาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังภูริมาลวันตัง เอเทปิสังนชิกวามุนิน ทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิกาตวานากาตมุตรังอิวะคาปินิยาญายทุตวจนังจนกายมาเชสันเตนะโสมาวิทินาจิตวามุนินโท กสาภวตุเมชยามังคาลานิสัจจังเวหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโร อติยันทาภูตังปัญญาปฏิปัจลิโตจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเต สาลานินานโทปนานทาพุจคังเวพุทางมาเหตเทงปุเตนะเทระพุจเคนะตมาปยันโต ปเทสวิธินายชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยามังคลานิทุกขาทิตนาสุธาตหัตถังปรามังเวโสติจุติเมธิปกาพิธานัง คาเทนาวิตินายชิตาวามุนินโทตันเตปวัตุเมชยมังคาลานิเอตาปิโพธชยมังคาลาอาทาคาทายโยวาจโน สรเตมตันทีหิตวานันเนกาเววิธานิจุปัตตวานิโมขังอาทิขะเมยนาโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายาสะปปานินางปุเรตวา พระมีสาพาปโตสัมโพธิมุตตมังเตนะสัจวัชเชนะหตุเมชยามังกาลังจยันโตโพธิยามูเลสกยานัง ชิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหอิจยาสุจยมังคะเลชิตาปันลังเกเสเสปะทวิปคะเรอภิเสเกสาพพุท อาคาปโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปาภาตังสุโหติตังสุปโนสุโมโตขังพรามจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทัก ทัพพินางมโนกรรมังปานิเทเตปทัพพินาปทัพพินานิกตวานลาพันตัดเทปทักพิเนหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหายังโคเมกายโยกายของเรานี้แล พังปาระตาลา เพื่อวนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัทกาเพื่อกตนแต่ปลายผมลงไปกายจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภูโรนานปการาสาสุยิโน กายเป็นที่ประชุมของนาคเกียนี้ เกษาผมผมทั้งหลาย ที่งอกอยู่ตามศีรษะทั้งสิ้นดำบ้างขาวบ้าง โลมาคือขนทั้งหลาย ที่งอกอยู่ตามขุมขนทั่วกาย เว้นไว้แต่ฝ่ามือและฝ่าเท้า สีมิได้ดำนัาขาวนักขาคือเล็บทั้งหลายที่งอกอยู่ตามปลายมือปลายเท้า มีวันหน้าอันขาว อันตาคือฟันทั้งหลายที่งอกอยู่ตามกระดูกคางข้างล่าง สำหรับบทเที้ยวอา มิตรกาโจคือหนังทั้งหลาย ถ้าจะลกผิวนอกออกแล้ว ก็มีวันหน้าขาวมังสังเนื้อมีวันหน้าอันแดงนาฮารูคือเอ็นทั้งหลาย ที่รึงรัดรอบโครงกระดูไว้ มีวันหน้าอัน ถิคือกระดูกทั้งหลาย ที่เป็นร่างโครงคือกายมีวันหน้าอันขาวรักสามร้อยท่อนมีนช้างเยื่อในกระดูกทั้งหลาย เหมือนกับยอดหวายที่เผาไฟอ่อน แล้วใส่ไว้ในกระบอกไม้เช่น นั้น มาตะเกมาตะลุงคังเยื่อในกระดูกหมอศีรษะเป็นยางขาวเหมือนกับเยื่อในหอยสุกแกงและนุ่นคลุกกะทิ ว่ากังมาม คือก้อนเนื้อสองก้อน มีขั้วอันเดียวกันเหมือนมะมะม่วงสองคน มีขั้วอันเดียวกันตั้งอยู่ข้างขวาเพียงหัวใจ นฐานเหมือนกับดอกบัวตูมตั้ง อยู่ท่ามกลางอกยะกะนางตาบ คือแผ่นเนื้อสองแผ่น มีสีแดงคล้ำตั้งอยู่ข้างขวาเทียงหัวใจกิโลมะกังฟางผืดเหนียวหนัง เนื้อมีสีดำคล้ำเต่าลิ้นโคดำ ตั้งอยู่ข้างชายโครงข้างซ้าย ปอด มีวัันนนแดงคล้ำซ้ายไป และแช่ไว้ในรางเลือดเช่นนั้นอานตาคุณาง สายกิบเหนียวสายใหญ่ ายเป็นโคตรเช่นถ่ายอุจจาระ ออกมาเสียเช่นนั้นปีตังนานดี สีเขียวคล้ำที่เป็นฝักตั้งอยู่ท่ามกลางอก ที่ไม่เป็นสัขซึ่งอยู่ในกายพลามเป็นมว ติดอยู่กับพื้นใช้ข้างใน โคโพ น้ำเหลืองน้ำหนองย้อมตั้งอยู่ในสรีระร่างกาย มีบาดแผลเป็นต้นโลหิตัง น้ำเลือดมีสีแดงเซโท น้ำเหงื่อที่สั้นออกจากกาย ในการเมื่อร้อน จิตมโทหน้ามันคนมีสีเหลืองติดกับหนังต่อเนื้อน้ำตาที่ไหลออกจากตาในการเมื่อทุกโท มนัสมาถึง วาสานามันเหลว ที่เป็นเปลวอยู่ในพุงเหมือนกับเปลวสุกร โลน้ำลายน้ำโมกที่ไหลออกจากนาสิกลาสิกาน้ำไขข้อ ที่ติดอยู่ตามข้อกระดูกโมตังน้ำโมดที่เกิดออกจากรากและคูด กายของเรามีอย่างนี้ อุทธทางปาดะตลาเครื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัทกาเครื่องต่ำแต่ปลายผมลงไป อาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสาสุจิโน เต็มไปด้วยของประการต่างๆอย่างนี้แล้วไปดูนะ ใครอยากได้ก็จดเอาไปเนี่ย รู้สึกว่าท่านเพิ่มว่ามันเป็นยังไงอยู่ตรงไหน ในในตัวคนเราเนี่ย อาการ32อาการ32